Hello po sa inyo, Sir Van. Ibabahagi ko ang karanasan naming magkakaibigan noong minsang pumasyal kami sa isang lumang munisipyo sa amin. Ako po si Andrew. Bata pa lang ako ay madalas na akong pumunta sa tapat ng munisipyo kasama ang mga kababata ko. Malawak kasi ang paligid ng munisipyo at ang ganda pa. Saktong-sakto yung lugar para sa laro naming tumbang preso. Pero nagkawatak-watak na rin kaming magkakaibigan nang magsimula na kaming mag-aral. Nagkita-kita lang kami ulit nitong 2010. Naisipan naming magkababata na pasyalan ng dating munisipyo na madalas naming tambayan noon. Pagpunta namin doon ay malaki na ang pinagbago. Abandonado na yung munisipyo. Marami na ring damo at halaman sa sahig na gumagapang papuntang daanan. Dumami na rin at tumaas na rin ang mga puno. Yung mismong pwesto naman na pinaglalaroan namin ay nilamon na rin ang halaman. Napaka-sentimental ng lugar na yon para sa amin. Kaya nilinis namin yung pwesto na yon. Alas 5 na ng hapon nang matanggal namin yung mga halaman. Tuwang-tuwa kami nang simulan na namin maglaro ng tumbang preso. May mga asawa na kami. Pero pakiramdam namin bumalik kami sa pagkabata. Pero makalipas lang ang ilang minuto, may biglang dumating na matandang lalaki. Namumuti na ang buhok pero malakas pa naman. Pinagsabihan niya kami na itigil ang paglalaro ng tumbang preso. Bakit naman ho? Mukha naman hong wala kaming nabubulabog kasi wala naman pong tao rito. Sabi ng isa sa amin na si Jeremy. Wala kayong nabubulabog pero meron kayong inaakit. Itigil niyo ang pagkalampag ng lata dahil kung hindi ay darating siya. Nagkatinginan na lang kaming magkakaibigan sa sinabi ng matanda. Hindi namin siya maintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Hinintay na muna naming makaalis ang matanda. Inilatag na lang muna namin ang tent naming dala. Napag-usapan din kasi namin na mag-camping doon. Nang masiguro naming wala na ang matanda, ay bumalik kami sa paglalaro ng tumbang preso. Kalampag lang ng kalampag ang lata sa semento pero wala kaming pakialam. Nang tuluyan ng gumabi, huminto na kami sa paglalaro. Nagsindi na lang kami ng mga tuyong dahon at naglabas ng alak. Sa kalagitnaan ng pagkukwentuhan namin, nakarinig kami ng hiyaw na hindi namin malaman kung ano. Para siyang malaking paniki na ewan. Nagkabiroan pa kami noon. Baka kamo dinosaur. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam na rin kami ng pagkahilo. Kanya-kanya na kaming punta sa mga tent namin. Habang nagpapaanto kami sa loob, may naramdaman kaming parang tumatakbo sa paligid. Halos lahat kami narinig yon, kaya naglabasan kami sa tent. Hinala namin noong una ay baka may magdanakaw. Dahil sa pangamba hindi na kami natulog, nagpaapoy na lang kami ulit. Nagkatinginan na lang kami nang may marinig naman kaming hagikgik. Pinagdadampot namin ang mga bote sa gilid. Dahan-dahan kaming lumapit sa munisipyo kung saan namin naririnig ang hagikgik. Hindi na namin tinangkapang pumasok sa loob ng munisipyo lalo na nang makarinig na kami ng pagaspas ng pakpak. Doon na namin naisip at napagtanto na baka aswang ang nandoon. Magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman namin noon Curious kasi kami kung ano nga ba talaga ang pakiramdam na makakita ng aswang. Kaya kahit may kaba, ay nanatili pa rin kami doon. Pinagbabato namin ang entrance ng munisipyo pero wala namang tumutugon. Hanggang sa pagtingala namin, may nakita na kaming imahe doon sa tuktok ng bubong ng munisipyo. Umatras kami ng umatras para matingala ng maayos kung ano man ang nandon. Naapakan ko yung lata na ginamit namin sa tumbang preso. Pagtingin namin doon sa tuktok ng munisipyo, nakita namin na may bumuka na pakpak doon. Dinampot ni Jeremy ang lata at saka binato sa lang na yon. Sa ginawa niyang yun ay lumipad sa area ng aswang papunta sa amin. Natataranta kaming nagtakbuhan. Sa sobrang takot namin ay nagkakahilaan pa kami ng damit. Paglingon ko sa likuran, hinahabol na kami ng aswang. Malayo pa ang tatakbuhin namin para makaalis sa vicinity ng munisipyo. Nagkawatak-watak na rin kami noong mga oras na yon. Saka lang namin na-realize na iyon pala ang sinasabi sa amin ng matanda. Si Jeremy ang nakasama ko sa pagtakbo since nahiwalay kami sa iba. Nagtago muna kami sa may lumang truck na nandoon. Nakita pa namin yung aswang na nakadapo lang sa sirang poste. Sa kilos niya ay parang hinahanap niya kami. Bagay na mas lalong nagpatayo ng balahibo ko. Napatago kami sa ilalim ng truck kahit pa maraming dumi ng kambing at aso. Lumipad kasi palapit sa amin ang aswang. Todo takip kami ng bibig nang maramdaman namin na dumapo siya sa truck. Umalis din agad ang aswang nang hindi niya kami makita. Dali-dali kaming lumabas ni Jeremy at saka karipas na tumakbo palayo sa munisipyo. Wala namang nasaktan sa aming magkakaibigan. Lahat kami ay nagkita-kita sa bukana ng kalsada. Nakahinga kami ng maayos noong oras na yon. Akala namin talaga katapusan na namin. Kinabukasan ay binalikan namin ang mga tent. Tirik na ang araw kaya malakas na ang loob namin na hindi na magpapakita ang aswang. Nakausap namin ulit ang matandang lalaki. Sa kanya pinaliwanag na Nakakaakit pala ng aswang ang tunog ng lata sa lugar na yon. Yun din daw ang dahilan kung bakit naging abandonado ang munisipyo. May mga bata raw kasi na naglalaro ng tumbang preso noon na siyang nakaakit sa aswang. Inatake ang munisipyo at mula noon ay hindi na bumalik ang mga empleyado sa takot na mamatay. Umalis na lang kaming magkakaibigan bago pa malaman ng matanda na kami ang mga batang tinutukoy niya. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Pagbati rin sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Clarmen. Taong 2009 ay natanggap ako bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Cavite. Nakatoka ako sa pagbabantay ng isang batang babae na nasa edad limang taon pa lang. Base kay Ate Gina na mas nauna sa aking magtrabaho sa pamilya na yon. Masyado raw abala ang parents ng bata kaya kinailangan ng magbabantay. Ayaw daw kasi ng bata kay Ate Gina. Halos lahat daw kasi ng kinukuhang yaya ay hindi nagugustuhan ng bata. Pero pagdating sa akin ay parang nagkaroon daw ng isang himala. Ako ang kauna-unahang tumagal sa pagbabantay ng isang linggo. Kilalanin na lang nating Marie ang bata. Hindi tulad ng ibang bata ay tahimik lang si Marie. Wala siyang ibang makalaro since wala rin namang bata sa area nila. Yung bahay kasi nila ay nakatirik sa parang probinsya type na lugar. Maraming puno at puro halaman. Kailangan pang sumakay o maglakad bago ka makarating sa pinakabarangay. Noong unang linggo ay magalang sa akin si Marie. Natuwa ang mga amo ko kasi sa wakas nagkaroon na raw ng kasundo ang bata. Hindi naman ako nahihirapan sa pagbabantay sa kanya. Marunong na siyang maligo na mag-isa at hindi na siya kailangan pang utusan sa mga bagay na dapat niyang gawin. Sa mura niyang edad ay mayroon na siyang pagkukusa. Isa sa mga madalas naming gawin ni Marituing hapon ay maglaro ng nanay-tatay. Base kay Ate Gina, paboritong laro daw yun ni Marie. Masaya naman kalaro si Marie dahil kahit papano ay ngumingiti siya. Pero habang lumilipas ang mga araw na nilalaro namin yon, ay may mga bagay na akong napupuna sa kanya. Hating gabi kasi nang lumabas ako ng kwarto namin ni Ate Gina, naalimpungatan ako at naisip ko na silipin si Marie sa kwarto niya. Kaso pagdating ko doon, ay wala ang bata. Nagtaka at kinabahan ako kasi alas 12 na noong mga oras na yon. Nagmadali akong lumabas ng bahay. Nilibot ko ang paligid at nakita ko naman si Marie na nasa garden nila. Hindi na muna ako lumapit nang makita ko siyang nagsasalita mag-isa. Akala ko nung una ay may kinakausap siya. Pero wala naman akong nakikitang kaharap niya. Lalapit na sana ako nang bigla niyang nilaro mag-isa ang nanay-tatay. Nag-aapir siya sa hangin. May tinatawag pa siyang tatay na hindi ko alam kung sino. Malabo naman na si Sir yung sinasabi niya kasi daddy ang tawag niya doon. Nagulat na lang ako nang lumingon sa akin si Marie. Sabay sabing, Ikaw ang nanay. Tinuro niya pa ako. Ewan ko Sir Van pero sa mga tingin niya bigla na lang akong kinabahan. Marie, ano bang ginagawa mo dyan? Di ba dapat natutulog ka na? Tanong ko sa kanya. Siya ang tatay, ikaw ang nanay. Maglalaro tayo ng nanay at tatay. Sabi pa ni Marie. Hindi ko na lang sana papansinin ang sinasabi niya. Pero kinausap na naman niya ang kung sino man ang nakikita niya. Tatay, siya ang nanay ko. Isa tayong pamilya. Maglaro tayo. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yon. Nananayo ang mga balahibo ko. Kahit na anong gawin kong pagyaya na pumasok kay Marie, hindi niya ako pinapakinggan hanggang sa makaramdam na lang ako ng panlalamig. Tapos parang may humawak sa balikat ko na malaki at mabigat na kamay. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Nagmukmuk ako sa kwarto. Hindi ko na binalikan pa si Marie at nakatulog na lang ako kakaisip sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay nagtataka ako kasi nawawala ang pera na dapat sana ipapadala ko sa mga magulang ko. Tatanungin ko sana si Ate Gina kung may nakita ba siyang sobre. Pero nataranta ako nang mapansing nangingitim na ang labi at kuko niya. May pulso pa naman siya, pero wala na siyang malay. Ginising ko agad ang mga amo namin. Tinakbo nila sa ospital si Ate Gina at naiwan kami ni Marie sa bahay. Walang makitang sakit ang mga doktor. Misteryoso ang nangyari kay Ate Gina. Habang dalawa lang kami ni Marie na nasa bahay, Bigla niya akong nilapitan. Seryoso ang mukha niya at saka nagsalita. Masama si Ate Gina, kaya dapat lang sa kanya yon. Madilim noong umagang yon dahil masama ang panahon. Lalo akong kinilabutan dahil sa lamig ng hangin. Nang mapalingon ako sa may salamin na nakadikit sa pader, nanlamig ang mga palad ko nang makita ang isang nilalang na nandoon. Isang matangkad na lalaki ang nasa refleksyon ng salamin. Maitim at payat na mahaba ang buhok. Nanlilisik ang mga pula niyang mata. Ikaw ang nanay. Siya ang tatay. Tayo ay pamilya. Sino mang mananakit iyo ay gagantihan ni tatay. Sabi pa ni Marie. Hindi na ako nagsayang ng oras. Natataranta akong lumabas ng bahay. Sa takot ko ay pinuntahan ko na lang si Ate Gina sa ospital. Hindi na muna ako umuwi sa bahay nila sir noon. Malala na ang kababalaghan na nararanasan ko doon. Hindi na normal. Anumang oras, palagay ko ay may mangyayaring masama sa akin. Naging okay din naman ang pakiramdam ni Ate Gina nung mga oras ding yon. Himala na unti-unti siyang gumagaling. Nang makapagsalita na si Ate Gina, ay humingi siya sa akin ng paumanhin. Sa kanya, binigay sa akin ang sobre na hinahanap ko. Inamin niya na siya nga talaga ang nagnakaw ng pera ko. Pinatawad ko siya dahil nagawa niya lang din yon kasi nangangailangan din siya. Nang makalabas na ng ospital si Ate Gina, sabay na kaming nagresign. Iba ang sinabi naming dahilan. Pero ang totoo, dahil yun kay Marie. Saka ko lang naintindihan na nakakakita pala ng engkanto si Marie. At ang engkantong yun ay ang tinuturing niyang tatay. Natipuhan ako ng engkanto, kaya ako ang sinasabi niyang nanay. Bago pa lumala ang sitwasyon, ay umalis na kami ni Ate Gina. Mas maganda nang magtrabaho sa malit na sweldo kaysa sa malaki nga ang sahod pero may kasama ka namang bata na may kaibigang engkanto. Magandang gabi, Sir Van. Tawagin niyo na lang akong Nico. Nangyari po ang karanasan ko noong pitong taong gulang pa lang ako. Bata pa lang ako noon pero nawasak agad ang kamusmusan ko. Naalala ko pa noong lumipat kami sa isang barangay sa Cebu noon. Dahil nga bago pa lang kami doon ay hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng kaibigan. Marami namang bata sa barangay namin na yon Patakbo-takbo lang sila at naglalaro tuwing hapon. Naiingit ako sa kanila kasi nasa bahay lang ako. Tamang nood at nakikitawa na lang sa kanila. Hindi naman ako pinagbabawalan ng mga magulang ko. Sadyang mahiyain lang talaga ako noong mga panahon na yon. Napakahirap para sa akin na bata pa lang ako ay eh, introvert na ako. Pero may kaisa-isang bata doon na Talagang malakas ang loob na kausapin ako. Tawagin na lang natin siyang Ana. Makulit at malikot si Ana. Siya yung palaging dumadaan sa bahay para lang yayain akong makipaglaro. Pero dahil wala nga akong lakas ng loob, lagi lang ako tumatanggi. Isang beses habang naglalakad ako pa uwi galing ng palengke, naabutan kong sinasaktan ng mga bata si Ana. Naawa naman ako sa kanya kasi babae siya tapos yung mga nananakit sa kanya ay puro lalaki. Lalapit sana ako, pero bigla na lang tumawa si Ana. Tumayo siya na parang walang nangyari, kahit dumudugo na ang labi niya. Nang makita niya ako ay lumapit siya at tinanong ako kung gusto ko raw bang sumali. Tumanggi agad ako kasi nakikita ko pa rin yung dugo niya sa labi. Sinabi niya sa akin na normal na laro lang yun para sa kanya kaya dapat hindi ako mag-alala. Ganun pa man ay natakot pa rin ako sa laro nila. Sakitan kasi ang gusto ni Ana. Lumipas ang mga araw na ganun pa rin ang sistema. Dumadaan pa rin si Ana sa tapat ng bintana namin para yayain ako. May pagkakataon niya na nakumbinsi na rin niya ako. Gawa nga ng pati magulang ko ay pumayag na rin. Alas 4 ng hapon nang ipagpaalam ako ni Ana Nagpunta ako sa madalas nilang paglaruan. Meron kasing lumang park sa barangay namin. As in, luma na talaga. Bibihira na lang ang nagpupunta doon. Noong panahon na yon, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin ng mga nakabakod na kulay dilaw na tali sa park. Kaya pumasok pa rin kami doon. May apat na batang naghihintay sa amin nang dumating kami roon. Dalawang babae at dalawang lalaki. Hindi ko alam pero yung apat na bata na yun ay parang takot na takot. Pasimpleng umiiling-iling yung isang bata sa akin na hindi ko naman maintindihan. Nagsimula ang laro naming bamsak. Isa-isa kaming magtatago at hahanapin kami ng taya. At kapag nakita kami, ay kunwaring sasaksakin kami ng taya hanggang sa lahat kami mamatay na rin. Si Ana ang taya noong mga sandaling yon. Yung mga kasama kong bata, natataranta at takot na takot na nagtago. Hindi ko alam kung anong gagawin since first time ko makipaglaro. Pero nagtago na lang din ako sa isang lumang drum na may mga sapot pa. Napakatahimik ng park noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Siguro dahil ayaw kong mataya o baka may iba pang dahilan na hindi ko maintindihan. Habang nakatago ako, ay bigla na lamang ako nakarinig ng sigaw ng isang bata at sinundan nito ng putok ng baril. Kalmado pa ako nung mga sandaling yon kasi akala ko normal lang na nataya ang isa naming kasama. Ang tagal ko nang nagtatago sa drum pero hindi pa ako nakikita ni Ana. Kaya napilitan na akong lumabas dahil nilalamok na rin ako. Madilim na ang paligid noong mga oras na yon Maingat akong naglakad at palingon-lingon pa ako sa paligid. Hanggang sa nakita ko na lang ang isa sa mga kasama kong bata. Nakaluhod siya at takot na takot na nagmamakaawa. Nang makita ko kung sino ang kaharap niya, nanlaki ang mga mata ko. Si Ana na may hawak na totoong baril. Wala kang dalang panaksak, pero ako may dalang pangbangbang. Narinig kong sabi ni Ana. Pagkatapos nun ay bigla niyang pinaputukan ng bata ng sunod-sunod. Napasigaw ako nung mga oras na yon, kaya lumingon sa akin si Ana. Gustuhin ko mang tumakbo pero napako na yata ako sa kinauupuan ko. Namalayan ko na lang na nasa harapan ko na pala si Ana. Kahit medyo madilim ay napansin ko ang balat niya na tila naaagnas na. Nangingitim din ang palibot ng mata niya na para bang may mga pasa. Ana, wag! Akala ko ba maglalaro lang tayo ng bamsak? Nanginginig ang boses ko noong mga sandaling yon. Pero walang naririnig si Ana. Parang hindi na siya yon. Bamsak ang nilalaro natin. Kaya nga ako may dalang baril. Bakit wala kayong dalang kutsilyo? Seryoso ang tono na pananalita ni Ana. Ibang-iba talaga siya. Para siyang demonyo. Naihina lang ako sa short ko nung tinutok niya sa akin ng baril. Nanginginig na ako sa takot. Pero bigla na lang may lumabas na isa pa naming kalaro. Sa halip na ako, yung batang yun ang pinaputokan niya. Natumba agad ang bata dahil tinamaan agad sa hita. Ibinalik sa akin ni Ana ang pagputok ng baril. Nakita kong kinalabit na niya ang gatilyo. Pero nagtaka ako nang hindi pumutok ang baril. Nabuhayan ako ng loob nang may dumating na gwardya. Dali-dali namang tumakbo si Ana palayo. Nasagip kaming tatlo ng gwardya. Nai-report namin ang nangyari sa mga pulis. Pero wala ni isa sa kanila ang naniniwala. Kahit na mismong ang gwardya na rin ang nagsabi na si Ana ang pumatay sa dalawa naming kalaro. Nagkaroon ng investigasyon sa mga nangyari. Wala silang makuhang matinong ebidensya maliban sa statement namin. Dahil doon ay sinubukan nilang tingnan ang anggulo ng sinasabi namin. Hinanap nila si Ana sa lugar at pamilya nito. Pero nagulat na lang kami sa nalaman namin. Matagal na palang patay si Ana dahil sa pambubugbog ng kanyang tatay. Habang ang nanay naman nito ay nagpatiwakal kasabay ng asawa. Ang Ana pala na nakalaro namin noon ay isa na palang buhay na kaluluwa. Isang kaluluwa na parang tao pa rin. Hindi na nakita pa si Ana noong mga panahon na yon. Idinaan na lang namin sa pagdadasal ang kanyang kaluluwa. Magandang gabi po, Sir Van. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Gino. Nangyari itong karanasan ko noong 2007. Noong time na yun ay isa kong embalsamador. Kakagraduate ko lang din kasi noon sa college. Kinailangan ko ng pera dahil marami kaming utang. Kaya nang alukin ako ng trabaho ng kaibigan kong si Bobby, hindi na ako nag-inarte at tinanggap ko agad. Malaki ang sahod eh. Sigurado ka ba na kaya mong mag-imbalsa mo? Natatawang tanong sa akin ni Bobby Noong nasa biyahe kami para puntahan ang lugar nila. Oo naman, sanayan lang naman yan. Sabi ko sa kanya dahil lakala ko madali lang ang ginagawa ng mga embalsamador. Pero nang magsimula na ako ay halos bumaliktad ang sikmura ko. Halos isang buwan ko ring tiniis at sinanay ang sarili ko. Paunti-unti ay nagagamay ko na rin. Nandidiri pa rin ako sa laman noon ng mga tao. Pero wala naman akong choice noon. Kaya tinibayan ko na talaga ang loob ko. Si Bobby ang palagi kong kasama sa morgue. Kaming dalawa talaga ang close. Mabait kasi si Bobby. Wala kang masasabi sa kanya. Pero isang araw, nagtaka na lang ako. Kasi bigla na lang siyang tumamlay. Madalas ko siyang makitang tulala, balisa at hindi rin makausap ng maayos. Nag-aalala na ako sa kanya noon. Kaya tinanong ko yung kapatid niya. Close din kasi kami ng utol niya, Sir Van. Nalaman ko sa kapatid niya na iniwan si Bobby ng asawa niya. Sumama sa kano papuntang Amerika. Doon ko naintindihan si Bobby. Kaya pala siya tahimik ay dahil may pinagdadaanan siya. Kapag pinagmamasdan ko siya, ay bakas talaga sa mukha niya ang kalungkutan. Sa mga sumunod pang araw, mas naging malala ang kalagayan ni Bobby. Umiiyak na lang siya bigla habang nagtatrabaho kami. Kaya pinagpapahinga ko na lang siya nung oras na yon. Nag-aalala na rin ng boss namin sa kanya dahil nangangayayat na siya. Pero isang gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagtaka kami ni boss nang biglang sumigla si Bobby. Ang saya-saya niya hindi namin malaman kung saan nagmula yung kaligayahan na meron siya. Natuwa naman kami kasi akala namin ay babalik na siya sa dati. Nang minsang may embalsamuhin kami ni Bobby, bigla na lang niyang isinara ang pinto at hindi ako pinapasok. Ang sabi lang niya sa akin ay kaya na raw niyang mag-isa. Inisip ko na lang na baka nagpapa-impress sa boss namin. Kaya hinayaan ko na lang muna. Sa halos 20 minutos, binuksan na niya ang pinto. Bumungad siya sa akin na nag-aayos ng zipper. Habang yung babaeng bangkay naman ay wala na ring damit. Tara, start na tayo, sabi niya. Napasalubong ang kilay ko kasi akala ko nagsimula na siya. Nung mga oras na yon, nagkaroon ako ng ibang hinala sa ginawa ni Bobby. Lalo na nang may makita akong similya sa bandang hita ng bangkay. Hindi na bago sa akin ang ganong gawain ng mga embalsamador. Sadyang hindi lang talaga ako makapaniwala na kayang gawin din ni Bobby ang ganong bagay. Hindi man ako sigurado noon, pero nararamdaman ko na may makamundong ginagawa ang kaibigan ko. Dumaan pa ang mga araw at ganun pa rin ang sistema. Sa tuwing may bangkay na babae, papalabasin muna ako ni Bobby Tinanong ko siya kung ano bang ginagawa niya. Sabi niya lang sa akin, wag na lang daw akong maingay. Yun na lang daw kasi ang nakakapawi ng kalungkutan niya. Sa sinabi niyang yun ay binuking na rin niya ang sarili niya. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba sa boss namin ang sikreto ni Bobby. Naaawa rin kasi ako sa kanya. Pero hindi ko rin matiis yung ganon. Nakakakilabot. Ibang-iba na siya sa nakilala ko. Hindi ko maiisip kung papaano niya nagagawang makipagtalik sa taong wala ng buhay. Kaya nang nag-day off si Bobby, naglakas loob na akong isumbong sa boss namin. Agad-agad din namang inaksyonan. Kinausap ng boss namin si Bobby at kalaunan ay tinanggal na rin sa trabaho. Nagmakaawa si Bobby pero hindi na siya pinagbigyan pa. Nanlilisik ang mga mata ni Bobby nang umalis siya ng morgue. Galit siya sa amin ni boss. Kahit na ang gusto lang naman namin, eh maagapan yung kakaibang niyang sakit. Mas immoral pa kasi sa immoral ang ginagawa niya. Binababoy niya ang katawan ng isang taong patay na. Nang malaman ng pamilya ni Bobby ang ginagawa niya, maging sila ay nandiri at kinilabutan din. Pero nung mga panahon na yon, hindi na rin nila magawang kausapin ang kaibigan ko. Hindi na rin kasi umuwi ng bahay. Huli nilang nakita si Bobby ay parang wala na ito sa sarili. Hanggang isang gabi, nabalitaan ko na lang na yung anak na babae ng boss namin ay patay na. Natagpuan sa damuhan isang kilometro lang ang layo mula sa morgue namin. Nahuli naman ang pumatay. Nagulat kaming lahat nang si Bobby pala ang gumawa nun. Inamin niya ang karumaldumal na ginawa niya. Ayon sa kanya, Pinatay niya muna ang anak ng boss namin bago niya tuluyang gamitin ang katawan ng babae. Natatawa-tawa pa nga si Bobby habang nagkukwento. Ayon pa sa kanya, hindi niya na raw kayang pigilan ang sarili niya. Parang araw-araw, gusto niyang may magalaw na bangkay ng babae. May kakaiba raw kasing idinudulot yun sa kanya. Maulang gabi po sa inyo, Sir Van. Kilala rin niyo na lang ako sa pangalang Noel. Gusto ko lamang mag-share ng aking karanasan na nangyari noong ako ay nasa high school pa lang. Bale, mayroon akong kakilala noon. Transfer siya sa school namin. Tawagin na lang natin siyang Arieda. Hindi tulad ng ibang babae na puro makeup, si Arieda ay simpleng babae lang. Nakasalamin at laging nakatali ang buhok. Bukod pa doon, napakatahimik din niyang tao. Hindi mo siya makikita ang magsasalita kung hindi siya tatawagin ng teacher namin. Dahil sa pagiging kakaiba ni Arieda sa lahat ng babae sa school, walang gaanong lumalapit sa kanya. Siguro hindi siya trip kay biganin kasi nga sabi ng iba eh baduy daw si Arieda. Pero sa kabila ng mga negatibong natatanggap ni Arieda mula sa ibang estudyante, may mangilan-ngilan pa rin naman na tinitingnan siya sa maayos na paraan. Isa na ako ron at ang nag-iisang kumaybigan sa kanya na si Bennett. Dahil close friend ko rin naman si Bennett, naging kaibigan ko na rin si Arieda. Unti-unti kong napapansin ang mga detalye ng pagkatao niya. Napansin ko noon na Walang relihiyon si Arieda. Nang minsan kasing yayain namin siyang magsimba, ay agad siyang tumanggi. Parang natataranta at nagmamadaling umalis. Nagkabiroan na nga lang kami ni Bennett noon. Kampun yata ni Satanas si Arieda, sabi ko na lang. Natawa na lang kami pareho. Pinagpalagay na lang namin na baka ganun lang talaga si Arieda. Kaya ay ginalang na lang namin kung anong pinaniniwalaan niya. Naalala ko pa noong may event sa school namin. JS prom namin noon. At talaga namang halos lahat ng estudyante ay umattend. Ang daming tao. Pagdating ng alas 8 ng gabi, ay naboring na ako. Naglakad-lakad na lang muna ako sa hallway ng school. Nasa second floor ako nung mga oras na yon. Pinagmamasdan ko lang sila sa ibaba. Mga ilang sandali lang, ay bigla na lang lumitaw sa likuran ko si Arieda. Nagulat ako sa kanya. Puro itim ang suot niya. Unang beses ko lang din siyang nakita na nakalugay ang buhok. Bakit nandito ka? Ayaw mo bang sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Pero seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Wala yata siya sa mood nung oras na yon. Kaya hindi na lang din ako nagsalita. Pero pakiramdam ko, tinititigan niya ako habang abala akong nakatingin sa mga nasa ibaba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tila bigla akong kinabahan. Kakaiba ang presensya ni Arieda. Nang lingunin ko siya sa gilid ko, nagtaka ako kasi bigla na lang siyang nawala. Malabo namang naglakad siya ng mabilis kasi mararamdaman ko naman. Napapakamot na lang ako sa ulo ko. Pero sa loob-loob ko, para bang may nangyayaring hindi pangkaraniwan noon. Binaliwala ko na lang yon at nag-focus na lang sa event. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pakikipaghalubilo sa mga kaklase ko at sa ibang estudyante. Habang nagkakasiyahan, ay pinuntahan ako ni Bennett. Sinabi niya sa akin na umiiyak daw si Arieda sa may hagdanan. Hindi raw niya mapatahan, kaya kinailangan na niya ang tulong ko. Pinuntahan namin si Arieda sa may hagdanan. Umahagulgul pa rin siya nang dumating ako. Ayaw din naman niya sabihin kung anong problema. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Arieda sa amin. Pulang-pula na ang mata niya sa kakaiyak. Nabigla na lang kami ni Bennett nang tumakbo siya palapit doon sa railings ng hallway. Huy! Gago ka ba? Huwag mong gagawin yan! Sigaw ko sa kanya nang makita naming umaba siyang tatalon. Nagsisigawan na ang mga tao sa ibaba. Nasa third floor pa naman kami noon. Nang tangkain kong lapitan si Arieda, nakita kong ngumiti lang siya sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti. Pero yun na rin pala ang huling ngiti niya. Tumalon siya. Basag ang bungo niya nang bumagsak siya sa ibaba. Pagtingin ko kay Bennett ay bigla na lang din siyang nawalan ng malay. Inasikaso ko si Bennett habang si Arieda naman ay duguan at wala ng buhay. Lahat ay nagulantang sa nangyari. Ni isa ay walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng pagpapakamatay ni Arieda. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Arieda, ay nagbago naman si Bennett. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya. Noong una ay naiintindihan ko pa kasi iniisip ko na baka masyado lang siyang natroma. Pero lumipas ang isang buwan hanggang sa umabot na nga ng anim na buwan. Parang naging magkapareho na si Bennett at Arieda. Ginaya na ni Bennett ang kasuotan ni Arieda, maging ang buhok nito. Sa pagsasalita rin ay parang si Arieda na ang nakakausap ko. Nagtataka na rin ang pamilya ni Bennett kung bakit biglang nagbago ng personality si Bennett. Sinubukan siyang ipatingin sa psychiatrist pero ang sabi, trauma pa rin ang dahilan kung bakit siya ganon. Niyaya ko nga si Bennett na mag-isa. Tumanggi siya at takot na takot. Ang hirap paniwalaan. Pero Sir Van, palagay ko ay si Arieda ang nasa katawan ni Bennett. Kaya hindi na ako nakatiis. Kinumpronta ko siya. Nanlalaki ang mata niya nang sabihin kong siya si Arieda. Pero kalaunan ay unti-unti siyang ngumiti sa akin. Doon na ako kinilabutan. Dahil ang unang ngiting yun ay unang ngiti ni Arieda sa katawan ni Bennett. At yun na rin ang huling ngiti niya. Dahil pagkatapos ng pag-uusap namin, nabalitaan ko na lang na nagpatiwakal din si Bennett o mas maiging sabihin na si Arieda. Ewan ko, ang gulo-gulo Sir Van. Basta pakiramdam ko, nagpapalipat-lipat lang ang kaluluwa ni Arieda sa katawan ng ibang tao. At lahat ng ginagamit niyang katawan ay namamatay sa paraan ng pagpapatiwakal. Hindi ko alam kung anong klasing nilalang si Arieda pero malakas ang hinala ko na si Arieda ay isang demonyo na nagpapanggap lang na tao. Nang maiburo lang katawan ni Bennett, ay hindi ko na rin nararamdaman pa ulit ang presensya ni Arieda. Napapaisip nga ako nun Sir Van, kaninong katawan na naman kaya ang gagamitin niya at papatayin niya. Magandang gabi po sa inyo, Sir Van. Ikakwento ko lang ang karanasan ko noong nasa Cebu pa ako. Ako po si Benedict. Isa akong salesman sa isang kilalang mall sa Cebu. Huwag na lang nating pangalanan. Lalo pat nangyari lang ito nitong nakaraan lang. Bata pa lang ako, ay alam ko na ang kwento ng tungkol sa taong aasa isang mall. Dahil hindi pa naman mature ang isip ko noon Akala ko ay kwento-kwento lang yon sa comics. Tinatawanan ko pa ngayon kapag naririnig kong binabanggit ng tatay ko. Kaya nang magtrabaho ako sa mall, kailanman ay di pumasok sa kokote ko na totoo ang taong ahas. Napaka-moderno na kasi ng mundo. Pero hindi ko makakalimutan noon magsara na kami ng store. Nagpaalam ako saglit sa mga kasama ko na magbabanyo muna. Naghanap ako ng maiihian kasi yung banyo ng store namin ay ginagamit nung oras na yon. Mismong provided ng mall ang CR na pinuntahan ko. Wala nang katao-tao noon dahil alas 10 na rin. Pagpasok ko sa unang cubicle, may naririnig akong tao sa kabilang cubicle. Para siyang nasusuka na ewan. Buong akala ko ay may nangyari ng kakaiba sa lalaking yon. Kaya nagtanong na ako kung ayos lang ba siya. Hindi siya sumagot Patuloy lang siya sa paglabas ng kakaibang tunog. Nang makalabas na ako ng cubicle ko, ay naisipan ko naman siyang katukin. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa pinto, nakita ko ng tila kakaiba yung anino ng nasa loob. Hindi ko masabi na tao siya kasi yung anino na nakikita ko parang mahaba. Wala akong makitang paa na nakatapat man lang sa sahig o sa bowl. Kaya inisip ko na baka nakalutang o nakasabit siya. Pagangat ko ng tingin, ay may nakita akong ulo ng tao na nakausli sa taas. Pero yung ulo niya, parang maraming kaliskis. Hindi na ako nagsayang ng oras at tumakbo na rin ako palabas ng CR. Sobrang lakas ng kaba ko nung mga sandaling yon. Naisip ko agad yung taong ahas na kwento sa akin ng tatay ko noon. Nagtatayuan ang mga balahibo ko dahil doon. Nahiya akong magsabi sa mga kasamahan ko kasi baka isipin lang nila na nababaliw ako o kaya naman gumagawa ng kwento para mapansin. Nanahimik na lang ako at nagdesisyon na umuwi na lang. Yung tirahan namin, nasa gilid siya ng ilog pero malinis. Yung tumbok ng ilog na yun ay yung mismong mall na pinapasukan ko. Sa madaling sabi, malapit lang ang bahay namin sa mall na yun. Natatanaw ko nga kapag nadungaw ako sa bintana. Mula nang maranasan ko yon, ay hindi na ako nagbanyo doon. Diretso uwi na rin ako sa bahay namin pagkatapos ng pasok ko. One time kakauwi ko lang noon. Alas 10 na noon at talagang tahimik na ang lugar. Nakatambay lang ako sa kwarto ko. Nakatanaw ako sa labas ng bintana ko, sa ilog. Medyo madilim na doon sa ilog. Pero maya-maya lang Sir Van, may naaninag akong parang gumagalaw doon sa tubig. Hindi ko malaman kung ano. Kaya kinuha ko yung flashlight namin. Nakita ko na mayroon doong tao. Kalahati lang ng katawan niya ang nakikita ko. Tapos yung mukha niya, hindi ko man lang makilala. Kakaiba yung itsura niya. Basta alam kong hindi yun mukha ng tao. Nang gumalaw yung taong yon, nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto na yung pang niyang katawan ay ahas. Nakatanaw siya sa akin kaya nataranta akong isinara ang bintana ko. Nanginginig ako sa sobrang takot. Pakiramdam ko sinundan niya talaga ako dahil ako ang nakakita sa kanya. Dahil din siguro sa iisang ilog lang ang dinadaanan niya mula sa mall papunta sa amin. Ang tagal na nakatanaw yung taong ahas sa bintana ko. Nakikita ko pa rin siya kapag sumisilip ako sa maliit na butas ng bintana. Ilang gabi na ganun lang ang nangyayari. Kahit ang pamilya ko ay alam na rin yon. Pero kahit na ganun, pumapasok pa rin ako sa trabaho. Ilang gabi pa ang nakalipas. Habang nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog, ay may naririnig kaming kalabog. Akala naman namin ay nag-aaway lang ang mga aso namin. As in, halos lahat kami ay nabulabog. Ang ate ko ang nagbukas ng pinto noong mga oras na yon para i-check ang labas namin. Meron kasing bakuran kung saan nando ng mga aso. Maya-maya lang, bigla na lang sumigaw ang ate ko. Naalarma kaming lahat kaya napalabas kami ng kwarto. Pagtingin namin sa labas ay nasa ilalim ng sasakyan namin ng taong ahas. Natataranta kaming lahat. Yung kuya ko naman eh kinuha niya yung baril niya Pulis kasi ang kuya ko, Sir Van. Pinagbabaril ni kuya yung ilalim ng sasakyan. Kitang-kita pa namin na gumagapang doon ang taong ahas. Sa dami ng bala na pinaulan ng kuya ko, tinamaan na rin niya ang taong ahas. Pero putok din ang mga gulong ng sasakyan. Napansin namin na medyo bumagal ang taong ahas. Gumapang siya palabas ng bakura namin. Hinabol siya nila kuya pero nakabalik na siya ng ilog. Gulat na gulat kaming lahat at hindi makapaniwala sa nangyari. Isa lang ang nakikitang dahilan ng tatay ko noon. Baka raw gusto akong patahimikin ng taong ahas para hindi kumalat ang tungkol sa kanya. Sa takot na mapahamak, pansamantala akong lumipat ng bahay. Nakitulog na lang ako sa tita ko ng halos limang buwan. Saka lang ako bumalik sa amin na masiguro ko na hindi na talaga manggugulo ang taong ahas. Nag-resign na rin ako sa mall na yon. Hinala ko kasi na habang nandun ako, hindi niya ako titigilan. Wala nang magpaparamdam na taong ahas sa amin, lalo na nang gawan na ng tulay ang ilog na yon. Dahil sa karanasan ko, napatunayan ko na ang taong ahas sa mall na yon ay hindi lang basta kwento. Totoo ito, pero depende pa rin kung ikaw mismo ang makakakita. Isang mapagpalang araw po para sa iyo, Sir Van. At binabati ko nga rin pala ang iyong mga tagapakinig. Saka gusto ko na rin samantalahin ang chance na ito para magpasalamat sa mga uploads mo na siyang pampalipas ko ng oras kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Ako nga po pala si Abby at nakatira ako sa isang bayan dito sa Romblon. Itong kwento ko ay nangyari sa mama ko Noong buntis siya sa bunso kong kapatid. Sa Manila pa kami nakatira noon. Doon kasi ako ipinanganak at lumaki. Nabunta lang ako dito sa probinsya dahil taga dito ang napangasawa ko. So si Papa kasi, madalas umuwi ng disoras ng gabi dahil napapatambay kasama ang mga kaibigan niya pagkatapos nilang magtrabaho. Umuwi siyang lasing na siyang palaging dahilan ng away nila ni Mama. Halos kabuhanan na ni Mama noon pero si Papa ay hindi pa mapirmi sa bahay namin. Gabi-gabi siyang late na kung umuwi at walang choice si Mama kundi hintayin siya. Yung gate namin noon sa Pasig ay medyo malayo dun sa pinakatinitirhan namin. Kaya pag nagtawag ka sa gate ay di ka agad naririnig Ilang metro din ang lalakarin mula sa gate hanggang sa bahay namin. Bukod pa sa para siyang compound. At nataong yung bahay namin ay nasa bandang dulo. Wala namang doorbell sa gate, kaya mahirap talaga marinig kapag may dumadating. Yung mga tita ko naman na nasa bungad banda ay madalas nawala dahil nasa trabaho at maaga namang nagpapahinga sa gabi. Tapos nitong huli, ang ginagawa na lang ni Papa ay umiikot siya sa kabila kung saan mas malapit ang bahay namin. Pupunta siya sa likod para marinig namin kapag nagtatawag siya. May maliit kami na salaming bintana sa taas ng lababo. Doon sa likod ng bahay namin ay may bakod na semento. Bale, sa likod nun, maraming mga bahay pa. Looban ang tawag namin. Yung taas ng bakod ay lampas tao. So, ang ginagawa ni Papa ay tumutungtong siya sa mga kahoy doon. Tapos kakatukin niya ng barya yung salamin naming bintana sa may lababo. Tapos yung tinutulugan namin sa baba ay katapat ng kusina. Isang gabi may kumatok sa bintana namin kaya nagising si mama. Late na kasi yun ng gabi at nakaidlip si mama dahil sa paghihintay kay papa. Binuksan ni mama yung bintana namin sa may lababo. Tapos pagbukas niya, ay may nakatingin sa kanya. Madilim dun sa part na yon dahil malayo yung ilaw. Kaya hindi nakita ni mama kung sino. Pero dahil wala namang ibang kumakatok sa bintana namin kundi si Papa, kaya akala ni Mama ay si Papa na yung dumating. So as usual, nagbunga nga na naman si Mama. Sabi ni Mama, Oh, ano? Gabi ka na naman umuwi. Uminom ka na naman. Namumula kasi yung mata nung nakatitig sa kanya. Hindi sumagot yung akala ni mama na si papa. Sabi pa ulit ni mama, Sige na, pumunta ka na sa harap. Pubuksan ko na yung gate. So lumabas si mama ng bahay namin para pagbuksan si papa ng gate. Naglakad pa siya papunta sa harapan. Tapos yun nga, binuksan lang ni mama yung gate pero hindi na niya hinintay si Papa na makapasok. Bumalik siya sa bahay namin at humiga na siya ulit. At doon na naghintay sa kwarto nila ni Papa. Iniwan ni Mama na hindi nakalak yung pinto namin dahil nga papasok pa si Papa. Tapos ang tagal. Ilang minuto na ang lumipas pero wala namang pumapasok sa loob ng bahay namin. Habang naghihintay si Mama ay iniisip niya ulit kung bakit wala pa si Papa. Nagtaka na siya tapos kinabahan na siya. Kasi parang may mali dun sa pwesto nung taong nakatingin sa kanya. Matalang ang kita, tapos yung kamay na nakakapit sa bakod, eh parang nakarelax lang. Yung tipong nakapatong lang ba? Yung walang pressure sa pagkakapit sa bakod. Mataas yung bakod, kaya dapat may force o pressure. Hindi ko alam kung ano ang tawag, basta ganon. Normally, didiin yung kamay dun sa pader dahil nakakapit nga doon. Yung parang kasing taas niya lang yung bakod. Walang kahirap-hirap na nakaakyat yung inaakala ni mama na si papa. Doon na mas dalong kinabahan si mama. Nagtalokbong na siya ng kumot at agad kaming niyakap ng kapatid ko hanggang sa nakatulog na si mama. Kinabukasan, saka palang umuwi si papa. Tinanong siya ni mama kung siya ba yung nangatok sa bintana kagabi Nagalit si Papa. Paano daw siyang kakatok sa bintana? Eh kakauwi nga lang daw niya. Dahil may pinuntahan daw sila ng kumpare niya kagabi at doon na natulog. Hindi na sumagot si Mama noon kay Papa. Kapag kasi sasagot pa siya, eh hahaba lang yung usapan. Mauuwi lang ulit sa away na siyang palaging nangyayari. Tapos that day, ay hindi ako pumasok sa school kasi masama ang pakiramdam ko. Wala pa akong ideya noon na one month preggy pala ako. Nasa kwarto lang ako noon at nakahiga. Si mama naman ay naguhugas ng mga pinagkainan ng mga kapatid ko na umalis naman para pumasok sa school. Habang naguhugas si mama, ay napatingin siya sa bintana sa lababo. Naalala na naman niya ang nangyari nung nakaraang gabi. Sumilip si mama sa bintana at tiningnan kung saan niya nakita yung lalaki. Tapos, may napansin siyang bakat ng kamay sa salamin. Mas lalong nagtaka si mama. Ako naman noon ay mas lalong tumindi yung sakit ng puson. Ang akala ko ay normal na dysmenorrhea lang yon, kagaya ng monthly kong nararanasan. Tapos tinawag ako ni mama. Tingnan ko raw yung bakat ng kamay sa bintana sa lababo. Paano raw nangyari yon? Bumangon ako kahit para na akong hihimatayin dahil sa sakit ng puson. Pero nagulat ako nung pagtingin ko sa sahig. Nung nakita ko yung mga bakat ng kamay sa sahig, parang may gumapang doon. Hindi kasi ako bumangon para mag-almusal kasi nga eh masama ang pakiramdam ko. Kaya saka ko pa lang din nakita yung mga bakat ng kamay sa sahig. Tinawag ko rin si mama na tinawag naman ako mula sa kusina. Pumunta si mama sa kwarto namin at kagaya ko ay nagulat din siya dahil sa mga bakat ng kamay sa sahig. Yung sahig kasi namin ay yung simento na kulay pula kaya kitang kita yung mga bakat. Tapos nung tingnan namin ni mama kung hanggang saan yung bakat ay papunta yon sa bandang higaan ko. Then biglang sumagad ng sakit yung puson ko. Saka ko naramdaman yung basang umagos sa mga hita ko. Dugo, sabi ni mama. Tinanong niya ako kung bakit ako dinudugo ng ganong karami. Hindi ako makasagot kasi hindi ko nga alam na buntis ako. Tapos sobrang sakit na din lalo ng puson ko. Kaya mas lalong hindi ako nakasagot. Fast forward, dinala ko ni mama sa ospital. Tapos doon ko lang nalamang buntis ako. Alam kong disappointed si mama sa akin noon pero hindi na siya nagsalita. Pagkalabas namin ng ospital, ay dinala naman niya ako sa albularyong inirekomenda sa kanya ng isa kong tita. Tapos nung tinawas ako, ang sabi ng albularyo ay naaswang daw ako. Naalala ni mama yung kumatok sa bintana namin at sinabi niya yun sa albularyo. At ang sabi niya kay mama ay aswang daw yon. Mabango daw kasi ang amoy ng isang buntis kaya baka raw nasundan ako o si papa. At nagkataon pang dalawa kami ni mama na buntis. Yun nga lang daw, ay mas gusto daw ng isang aswang ang sanggol na nasa isa hanggang tatlong buwan pa lamang na ipinagbubuntis. Hi po Sir Van. Ako po si Carla at gusto ko rin po sanang ishare sa inyo ang naging karanasan ko Nung high school pa ako. Nung gabi po na yon, ay may program sa school namin at required na pumunta ang lahat ng estudyante. Loner po ako noon kaya wala akong gaanong kaibigan. Sa katunayan ay isa lang ang kaibigan ko noon na nagkataon namang sa kabilang barangay pa nakatira. Walking distance lang naman ang school namin. Well, at least noon, siguro sa panahon namin malapit lang yon. Nilalakad lang kasi namin noon yon bawat umaga, sa tanghali pag-uwi at pagbalik after ng lunch at sa hapon. Ngayon po kasi ay bihira nang may naglalakad. Karamihan ay may mga motor na o kaya naman may tricycle. 20 minutes walk yung distansya. Kaya bago mag alas 7 ng gabi, ay umalis na ako sa bahay namin. Mag-isa lang ako noon kasi nga ay wala naman akong kasundo na kaedad ko sa barangay namin at hindi rin ako mahilig lumabas ng bahay kaya wala akong kasabay. Sanay naman na ako at nung panahong yon ay mababa pa ang crime rate sa mga lugar dito sa Pilipinas. Kumbaga ay safe pa kahit mag-isa ka lang na maglakad sa gabi. May dala akong maliit na flashlight noon para kahit madilim ay makita ko ang dinadaanan ko. Yung bahay namin ay nasa gitna ng palayan at kailangan ko pang maglakad ng limang minuto siguro bago makarating sa mismong highway. Tuyo naman ang pilapil kahit may kataasan na yung mga palay na nakatanim kaya hindi naman ako nahirapang maglakad. Dala yung flashlight ay naglakad na ako sa pilapil. Wala pang gaanong kabahayan nun lalo na doon banda sa amin. Tatlo lang ang pinakamalapit naming kapitbahay na hindi ko alam kung malapit nga ba dahil hindi naman tanaw mula sa amin yung mga bahay nila. Habang naglalakad ay pakanta-kanta pa ako. Hindi naman ako natatakot dahil palagi naman akong naglalakad doon ng gabi. Saka doon na ako ipinanganak at lumaki. Nasa kalagitnaan ako ng pilapil nung makarinig ako ng huni ng malaking ibon Bilang laki sa probinsya, ay naniniwala ako sa mga aswang at kung ano-ano pang klaseng elemento ng dilim. At uso pa ang aswang noong panahong yon. Kinabahan na ako dahil yun ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kalakas na huni ng isang ibon. Kakaiba yun kaysa sa pangkaraniwang tunog na naririnig ko. Binilisan ko yung lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Kahit makitid ang pilapilay, nagawa ko pa rin makatawid ng maayos. Pagdating ko sa kalsada, ay saglit akong nagpahinga dahil hiningal ako dahil sa pagtakbo. Tapos, nagpatuloy ako sa paglalakad papunta na sa school. Nawala na rin yung huni na naririnig ko kaya naisip kong baka nga ibon lang yon at tinakot ko lang ang sarili ko. Malayo-layo na rin ang nalakad ko Nung nakarinig naman ako ng pagaspas na parang pakpak na malaki, kaya napatingala ako. Itinuto ko rin sa itaas ang hawak kong flashlight at laking gulat ko nung nakita ko ang malaking ibon na nakadapo sa ibabaw ng dahon ng nyog na nakatanim sa gilid ng kalsada. Siguro ay kasing laki siya ng tripling laki ng isang lawin. Iyon ang unang beses na nakakita ko ng ganong ibon at nung ilawan kong mabuti ang ibon, ay nagulat ako dahil parang nakatitig siya sa akin. Hindi ko na sana papansinin at ayaw ko na rin namang takutin ang sarili ko. Pero laking gulat ko nung bigla akong suguri ng ibon kaya napatakbo ako pabalik sa amin. Malayo na ang narating ko kaya hindi birong takbo din ang kailangan kong gawin. Habang mabilis akong tumatakbo ay nagdasal din ako na sana ay may makasalubong ako. Alam ko rin na nakasunod pa rin sa akin yung ibon. Puno na ako ng pawis at naiiyak na rin ako hanggang sa makarating ako sa palayan. Nagsisi din ako kung bakit hindi na lang ako bumalik nung narinig ko ang malakas na huni. Habang tumatakbo ako sa gitna ng makitid na pilapil, ay sigaw din ako ng sigaw. Umaasa ako na may makarinig sa akin. Kahit alam ko namang imposible dahil medyo malayo pa yung bahay namin. Nahulog at nagkasugat-sugat na ako dahil sa pagkakadapa sa pilapil. Pero tuloy pa rin ang pagtakbo ko. Hindi ko alam kung bakit parang pinagtitripan ako ng ibon. Buti na lang at narinig ako ng kapitbahay namin. Madadaanan ko kasi yung bahay nila bago ang bahay namin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Nardo. Lumabas siya at bitbit niya ang kanyang itak. Tapos yung asawa niya ay agad naman akong pinapasok sa bahay nila. Hinamon ni Mang Nardo yung ibon. Sabay sabing, Kilala kita. Sige, kung matapang ka talaga, ilantad mo ang tunay mong itsura. Humuni ng malakas yung ibon. Sabay lipad palayo. Hinang-hina ako noon at pawis na pawis habang tumutulo ang mga luha. Nung medyo humupa na yung shock ko at medyo kalmado na rin ako, ay saka sinabi ni Mang Nardo sa akin na balibalita daw sa aming barangay na may bagong yanggaw. Yun po ang tawag dito sa amin sa bagong aswang. Laking pasalamat ko na lang na walang nangyari sa akin na masama. Dahil ang sabi din ni Mang Nardo ay mabangis daw ang bagong yanggaw. Mukha raw kilala ako kaya hindi ako sinaktan. Hanggang sa muli po. Salamat. Hello po Sir Van. Ako po si Nina. Hindi ko po tunay na pangalan. Gusto ko rin po sanang i-share sa inyo ang sarili kong karanasan. Noong 12 years old pa lang ako. Nung time na yon, ay nagtalo kami ng tita ko. Doon kasi ako lumaki at nakatira sa lolo at lola ko. Tapos yung tita ko na buntis ay umuwi sa probinsya namin from Manila. Doon niya kasi balak na anak. As in, hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Kasi binugbog ako ng tita ko. Hindi ko na maalala yung dahilan ng naging pagtatalo namin. Pero malinaw pa sa isip ko kung paano niya ako sinakal at sinuntok sa mukha. So dahil sa sama ng loob ay naglayas ako. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Yung bahay nila ay gawa sa pawid mula sa bubong pati ang dingding. Maliit lang yung bahay nila. Barong-barong yata ang tawag doon o kubo, di ko alam. Yung kusina nila ay pinagtagpi lumang yero na halos magigiba na. Yung bubong naman ay butas-butas kaya kapag umulan ay basang-basa yung kusina nila. Bale, lutuan lang talaga kasi sa loob sila nung pinakatulugan kumakain. Dalawa lang silang mag-ina ang nakatira doon dahil iniwan na sila ng papa niya. May dalawang baitang bago makapasok sa pinakatulugan Which is, yun talaga ang maayos na space. Actually, creepy talaga yung lugar nila. Kasi nag-iisang bahay lang yun doon, kahit katabi lang ng kalsada. Yung lugar kasi nila ay wala talagang ibang tao. Plus nung panahon na yun, kapag sumasapit na ang 7pm, ay wala na talagang tao na naglalakad o lumalabas. Halos bihira na. Matataas ang damong nakapaligid sa bahay nila. As in, pwede akong itago. Kapag tumayo ako sa gitna ng damuhan ay hindi ako makikita. Ganon kataas ang damo. Tapos marami ring malalaking puno ng mangga sa paligid at matatandang puno ng akasya at nara, saka ipil-ipil. Sa likod ng bahay nila, kung saan nakaharap yung kusina, ay may burol. Tapos sa unahan ay may sapa, na kahit sa araw ay mangingimi kang dumaan dahil sobrang dilim, gawa ng mga punong naglalakihan, saka yung mga puno ng kawayan. Tumatagos yung sapa doon sa imbornal na nasa bandang north ng bahay nila, na ilang metro lang din ang layo. Basta napapalibutan talaga siya ng mga puno, sapa, burol, imbornal na ang sabi ng matatanda sa amin ay tawiran daw ng mga engkanto. Wala rin silang supply ng kuryente kaya sobrang dilim. Lampara lang yung gamit nila sa gabi. Pangalawang gabi ko na roon sa bahay ng kaibigan ko. Actually, malapit lang yung bahay namin doon. Yung burol kasi ay malawak at doon din yung kalsada. Pag umahon ka sa burol, ay bahay na namin ang unang makikita. So, yun nga. Second night ko na doon. Hindi ko pa makakalimutan ang ulam namin nung gabing yon adobong kangkong na first time kong makatikim at hinahanap-hanap ko yung lasa nun. Weird kasi limot ko na yung lasa pero subconsciously para alam ng dila ko kung ano yung lasa, hewan. Habang nakahiga kami ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Parang may naglalakad ng paikot-ikot. Nabanggit ko na may dalawang baitang nahagdan bago makapasok sa mismong tulugan nila. So may silong siya. At yung silong nila ay walang harang. Open na open siya. So kapag may gumapang sa ilalim, ay pwedeng dukutin. Dahil yung sahig ay kawayan na may awang na 2 inches yata. Tapos parang kinakalmot yung dingding na pawid. Magkatabi kaming natutulog noon. Yung mother ng friend ko ay malapit sa pinto. Tapos yung friend ko ang nasa gitna at ako yung nasa dingding banda. First time kong maranasan yon. Yun ang unang beses na nakitulog ako sa bahay ng iba. Feeling ko noon ay may kamay na lalabas sa dingding at hihilain ako. Kasunod nung mga kaluskos ay ang kakaibang huni na parang galit na galit kaya nagsiksikan kami ng kaibigan ko. Nung bumangon na yung nanay ng friend ko, ay may kinuha siya na parang bote. Hindi ko nakita ang laman kasi nga lampara lang yung gamit naming ilaw. Tapos hinihinaan pa para daw tipid sa gas. Tapos, parang may binanggit siyang Latin words. Then lalong lumakas yung huni. Parang nagalit na hindi ko maintindihan. Pumunta sa bubong at doon naman gumawa ng ingay. Parang gusto niya talagang pasukin kami sa loob. Kinuha nung mother ng friend ko ang sibat niya na nasa tabi ng pinto at itinutok sa bubong. Sa kanya, tinusok yung parte na may kumakalmot. Yung huni ay parang naging iyak ng nasaktang ibon. Tapos biglang tumahimik. Nung ibaba ng mother ko yung sibat, ay may dugo yung dulo. Kaya natakot ako. Akala ko ay nakapatay na siya ng kung ano. Tapos nun ay nagsalita ulit ng Latin yung mother ng friend ko. At nung natapos siya, ay inutusan niya kami na matulog na. Pero hindi ako nakatulog. Magdamag akong gising dahil natatakot ako na baka biglang may humila sa akin mula sa dingding o kaya naman ay mahahabang ko ang biglang sumudot sa akin mula sa ilalim. Kinabukasan ay umuwi na ako sa bahay dahil sa takot at hindi na rin ulit ako naglayas. At bago ko makalimutan, kaya nga pala hiniwalayan ng papa niya yung mother ng friend ko ay dahil sa balitang mangkukulam daw siya. Galing kasi siya sa lugar na napapabalita ang maraming mangkukulam. At totoo na hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin yung lasa ng adobong kangkong. Sinubukan kong magluto ng ganon pero ewan, iba talaga yung lasa nun. Sobrang sarap niya. Hindi ako mahilig sa veggies pero napakain niya ako nun. Ayun lang po Sir Van. Salamat sa pagbabasa. Magandang araw po sa inyo Sir Malikmata at sa inyong tagapakinig. Ako po si Clarice at isa po akong government employee. Player din po ako ng badminton sa department namin. Meron po akong nakakatakot na karanasan at nangyari po ito sa opisina namin noong may bagyong undoy. Magbabandang tanghali noon nang magsimula ang malakas na ulan at nagtuloy-tuloy na. Sumaktong may overtime kami noon sa opisina. Araw ng Sabado yata yon, kung hindi ako nagkakamali. Nang mag-aalas dos, ay binalak na naming umuwi. Pero malalim na pala ang baha hanggang sa gumabi na. Apat lang kami noon na nasa opisina sa napakalaking building sa ermita. Maliban sa dalawang guard na nasa ground floor. Nasa 6th floor naman kami Mag-aalas 7 na noon ay hindi pa rin tumitigil ang malakas na ulan. Buti na lang at may mga dala kami ng mga jacket at may una naman kami sa upuan. Sabi namin kung di pa titila ay doon na talaga kami magpapalipas ng gabi at hanggang bewang na rin ng baha. Wala na ring masakyan dahil hindi na makausad pa sa daan. Pinagpatuloy na lang namin ang mga dapat gawin at pinasya naming matulog nun ng mga bandang alas 11. Nagkwentuhan pa muna kami at nagkape. Nang pinasya na naming matulog, ay hindi na namin pinatay ang ilaw. Pare-parehas kasi kaming mga matatakutin at puros pa naman kami babae. Kanya-kanya kaming pwesto sa swivel chair nang dapuan na ng antok. Nakakaantok pa naman nun ng lamig at ang tunog ng malakas na ulan. Kaya nakatulog agad ako noon. Medyo mahimbing na yata ang tulog ko noon nang marinig ko ang mga yabag sa labas ng opisina namin. May naglalakad noon kaya inisip ko na baka yung guard at nagche-check lang ng mga opisinang bukas. Kaya binaliwala ko lang at natulog ako ulit. Pero maya maya ay bumalik ulit ito. Alam naman ng guard na natutulog kami noon sa office kaya nagtataka ako kung bakit pabalik-balik ang yabag nito. Kaya bumangon na po ako noon para silipin kung ano ba ang ginagawa ng guard. Binuksan ko lang ng maliit na siwang ang pinto at sumilip. Pero ganun na lang ang kilabot ko po noon nang makitang nakapatay ang ilaw sa hallway. Hindi kasi malaman sa loob kung nakabukas o nakapatay ang ilaw. Kaya ganun na lang ang pangingilabot ko nang malamang patay ang ilaw sa buong hallway ng 6th floor. Imposible namang ngayon lang pinatay ng guard dahil nakakakilabot na yung maglakad sa hallway ng madilim kahit may flashlight pa. Saka ang alam ko ay hindi nila pinapatay ang ilaw sa mga hallway. Agad kong sinara ang pinto at bumalik sa upuan ko para matulog. Nagtalokbong pa ako ng dala kong balabal para wala na akong makita pa. Pero ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko at di ako makatulog. Napabaling ako noon sa kasamahan kong mahimbing pa rin natutulog. Mula sa balabalay, nakita akong parang uminat ito at tumayo. Dere-derecho itong lumabas ng pinto. Agad kong tinanggal ang nakatabing sa mukha ko. Pero nagulat lang ako dahil nakita akong natutulog pa rin ito. Nang tingnan ko ang pintuan, ay bahagya na itong nakabukas. Tiningnan ko pa ang ibang kasama namin at kumpleto kaming apat na nandoon. Hindi ko po alam kung bakit napakahimbing ng mga tulog nila. Samantalang ako noon ay di mapakali. Narinig ko na naman kasi noon ang mga yabag sa labas. Mabibigat na po ang mga yabag na yon. Di na ako nakatiis at ginising ko ang isa naming kasama. Pupungas-pungas pa ito at nagulat pa nang makita akong nakatayo sa harap niya. Pinatahimik ko siya at binulungan kung may naririnig ba siyang naglalakad sa labas. Wala naman daw. Pero ang lakas na nun sa pandinig ko. Itinaboy ako nito at sinabing matulog na. Napatingin pa ako sa oras noon at pasado alas dos na ng madaling araw. Hinila ko pa noon ang upuan ko at itinabi sa kanya. Uupo na sana ako noon nang makita kong biglang bumukas ang computer. Pakiramdam ko puno na yun naman hidambong katawan ko. Parang gumaan ang ulo ko at nagtayoan ang lahat ng buhok ko sa katawan. Napapamura na ako sa isip ko noon. Hinihila ko na noon ang jacket ng kasama ko. Pilit ko siyang ginigising pero hindi na ako makapagsalita. Hinila ko siya bigla at agad siyang napatayo. Inis na iwinaksin nito ang kamay ko. Itinuro ko na sa kanya noon ang computer. Pero nagtaka na naman ako dahil nakapatay yon. Hindi ko na po kaya ang takot noon dahil pakiramdam ko ako lang ang pinaparamdaman ng kung anumang nilalang na nandon. Maya maya po noon, ay nagulat ako nang biglang magsalita ang isa naming kasama. Napatingin kami dito ng kasama kong hindi na nakatulog sa pangungulit ko. Pareho pa kaming nagtaka dahil nakapikit naman ito pero panayang salita. Hindi pa namin maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Para itong may kausap pero bigla na lang itong nagpapapalag na para bang sinasaktan siya ng kausap nito. Kinukumpas-kumpas nito ang kamay sa ere na parang may tinataboy. Nilapitan na namin siya at pinilit gisingin. Nagising na rin ang isa pa naming kasamahan sa ingay namin. Nagtaka pa ito kung anong nangyayari sa kasamahan naming panay salita. Pinagtulungan na naming gisingin ito dahil iba na ang pakiramdam ko noon. Hindi na lang ito basta nananaginip. Binabangungot na ito. May isampalin namin ito, yugyugin, at kinagat ko pa nga ang daliri nito. Pero hirap itong gumising. Sinampal na rin ito ng kasama kong... Doon parang nahimasmasan siya at dere-deretyong tumayo. takang takap pa itong napahawak sa pisngi. Sinabi naming nananaginip siya ng masama. Natulala ito saglit at tumingin sa amin Parang nagtataka pa ito na nandun kami sa opisina. Tinanong namin kung ano ang napanaginipan nito. May kumakausap daw sa kanya pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Hindi rin daw niya maintindihan ang sinasabi nito. Tapos, unti-unti daw itong lumalapit sa kanya. Gising na daw ang utak niya noon pero hindi siya makagalaw. Medyo naaaninag niya daw ito pero hindi siya makadilat ng maayos. Nang makalapit daw ito, ay para daw itong dumagan sa kanya. Kaya lalong hindi siya makakilos. Hindi na rin daw siya makahinga, kaya tinutulak niya raw ito. Pero malakas daw ito. Buti na lang daw at ginising namin siya. Sinabi kong wag na kaming matulog noon at tinawagan namin ang gwardiya sa baba. At doon na kami tumambay sa labi hanggang mag-umaga at humupa na ang baha. Nabanggit pa ng guard na nandoon dahil nakwento namin sa kanya ang mga nakita ko at ang nangyari sa kasamahan namin. Minsan nga raw akala nila may tao sa 6th floor dahil nakikita nilang parang may naglalakad daw sa hallway. Hindi daw nila pinapatay ang ilaw sa mga hallway. Kaya nangilabot ako dahil nakita kong nakapatay ang ilaw sa hallway noon. Tiningnan naman daw niya at lahat naman ay nakabukas ang ilaw. Hindi ko tuloy malaman nun kung nanaginip lang ba ako. Basta simula po nun, hindi na talaga ako pumapasok pag masama ang panahon. Lalo na at dumadami ang usapan tungkol sa multo sa 6th floor. At saka, ayoko nang muling ma-stranded sa opisina. Magandang araw po sa inyo Kuya Ban. Ako po si Cherry at ikinasal po ako nung halos kakasimula pa lang ng pandemic. Tawagin niyo na lang po ang asawa kong Henry. Maghahanimun po kami noon sa Baguio at sumaktong isang araw na lang ay uuwi na kami. Saka naman dineklarang lockdown ng buong lugar. Nakaalis na kami noon sa pinag-check-inan naming hotel at balak naming magbiyahe na nga pabalik ng Maynila at doon na hahanap ng matutuluyan para kinabukasan uuwi na kami ng Boracay. Pero dahil sa lockdown ay napilitan kaming maghanap ulit ng matutuluyan. May nakita kaming mumurahing lodging house o lumang building na yon na paupahan. Iilan lang din noon ang naka-check-in. Pero dahil pakiramdam namin noon ay matatagalan talaga kami, ay pinagtyagaan na namin Sobrang higpit na kasi noon at bawal nang lumabas-labas. Namili na kami noon ng mga pagkain at ibang gamit na kakailanganin namin para hindi na kami lumabas. Nasa pangalawang palapag kami noon at yung sahig ay yari sa kahoy. Yung mga nausong sahig noon. Tabla po yata ang tawag doon. Matibay pa naman siya pero maririnig mo yung mumunting langit-ngit kapag nagmamadali kang maglakad. Yung silid namin noon ay maliit lang. Isang kama na sakto sa mag-asawa at isang lamisita sa tabi. May mesang maliit na kainan, saktong pangdalawahan lang at may dalawang upuan. Ang nakakainis noon ay wala itong sariling banyo. Lalabas pa ng silid doon para mag-CR pero malapit lang naman doon sa inuukupan naming silid. Nagsisipa kami noon kung bakit nag-checkout na kami sa hotel na tinutuluyan namin nung una. Nang tumawag kami ay napuno na daw agad yon ng mga turistang nagbabakasyon din doon. Unang gabi namin noon ay nakaramdam agad ako ng alinsangan. Electric fan lang ang meron doon at medyo maingay pa. Hindi agad kami noon nakatulog kaya nagkwentuhan na lang muna kami. Ang alam namin noon ay dalawang kwarto lang ang okupado sa pangalawang palapag at amin ang isa doon. Hanggang tatlong palapag ito at merong ding umuuko sa taas dahil naririnig namin sa silid namin ang langit-ngit kapag may naglalakad dito. Nainis pa kami noon kung bakit kapantay pa talaga ng silid namin ang may umuuko Limang silid sa bawat palapag pero ang malas at may tao pa sa taas namin. Medyo maingay kasi at dinig talaga ang paglalakad nito. Anong oras na kami nun nakatulog? Dahil pakiramdam namin ay hindi rin natutulog ang umuuko pa sa taas. Ang ingay nitong maglakad naakala mo may hila-hilang kung anong mabigat na bagay. Nahiya naman kaming manaway nun dahil unang gabi pa lang namin. Nang makatulog naman kami, siguro ng mga bandang alas tres na yon, ay ang ingay naman ng electric fan Sabay pa yung panay bukas sara ng pintuan ng lumang cabinet na nandon. Nagpaalam muna akong iihinon sa asawa ko. Gusto ko pa nga magpasama sa kanya dahil medyo nakakaramdam ako ng kilabot sa labas ng silid. Medyo madilim kasi sa hallway dahil nasa dulo lang ang ilaw nito na malapit sa CR. Sabi naman ni Henry ay malapit lang naman daw at antok na antok na daw siya Inis na bumangon ako at tinungo ang CR. Sa inis ko ay nawala yung kilabot ko at tumuloy-tuloy ako sa CR. Nakaihi naman ako ng maayos noon. Pero nang paglabas ko ng CR ay may nakita akong naglalakad papunta sa silid namin. Hindi ito ang asawa ko dahil babae yon. Nagmamadali akong sinundan ito pero nang makarating ako sa silid namin ay si Henry lang naman ang nandon. Inilabutan na talaga ako noon ng sobra, lalo na at makita akong natutulog na ang asawa ko. Mabilis kong sinara yung pinto at tumabi kay Henry. Nagtalokbong na rin ako ng kumot at sumiksik sa kanya. Pero pakiramdam ko noon ay hindi lang kaming dalawa ang nasa silid. Naririnig ko ang mahihinang yapak pero hindi ito nagmumula sa itaas. Napasilip ako nun sa kumot ko at di ako makapaniwala sa nakikita ko may naaaninag akong isang nilalang na palakad-lakad sa silid namin. Takot akong tiningnan ang itsura nito pero nakita ko ang suot nitong damit. Hindi ako makakilos noon sa takot na malaman nito na nakamasid ako sa kanya. Maya-maya po noon ay lumundo ang kama at nakarinig na ako ng mahihinang panangis. Kinapa ko ang kamay noon ni Henry at bahagya ko siyang kinurot pero mahimbing na ang tulog nito. Naiiyak na ako nun sa takot. Lalo na nang medyo lumakas na ang pagnguynguy nito. Kinurot ko ulit nun ng pinong-pino si Henry. Pero ang hinayupak hindi man lang gumalaw. Naramdaman ko na noon na parang may malamig na bagay na humahawak sa paa ko. Doon na talaga ako nanigas nang maramdaman kong hihilain na niya ang mga paa ko. Bigla akong napasipa at sinabayan ko na rin yun ng biglang pagsigaw. Doon na biglang nagising si Henry at nagtatakang pinigilan ako dahil patuloy pa rin ako sa pagsigaw at pagsipa. Umiiyak na rin ako noon at medyo matagal pa bago ako nahimasmasan. Kinuwento ko kay Henry ang mga nakita at naramdaman ko. Nung una ay ayaw nitong maniwala at nananaginip lang daw ako. Pero nang makita nito ang pasako sa paa na parang hinawakan ng mahigpit, ay naniwala na ito. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makakatagal sa silid na yon. Bukod kasi sa maingay, ay parang pinaninirahan din ng multo. Kinaumagahan nun ay naghanap agad kami ng malilipatan, yung walang mumu. Mabuti naman nun at hindi kami nabutan ng gabi nang may nagmagandang loob na nag-alok ng isa sa paupahan nito. Halos isang buwan din kaming nanatili doon. Kumusta po, Boss Van? Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo ngayon at ang lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin nyo na lang po akong Paula. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko nang minsang may stranded kami sa bus. Katatapos lang ng Pasko noon at ng Bagyong Ursula. Dumagsano nang umuwi ng mga probinsya. Pauwi po ako noon ng Visayas at sumakay po ako ng Peltrangko. Yung umaga naming alis noon ay naging gabi. Sa Batangas Port pa lang ay stranded na kami. Sumasakit na ang ko noon sa kakaupo sa bus. Kaya bumaba muna ako saglit noon para na rin makapagbanyo. Nung maaga-aga pa ay sobrang haba ng pila. Pero nung gabi na ay wala na gaanong taong nagbabanyo. Medyo malayo pa naman ito sa pinaradahan ng bus namin kaya hindi na ako nun tumuloy sa banyo at naghanap na lang ako ng madilim na parte para doon umihi. Nagmamadali pa ako noon dahil madilim talaga doon. Nang may maramdaman akong yabag na papalapit sa kinaroroonan ko. Nagmamadali akong nagsara ng zipper ng pants ko at tiningnan kung may tao sa likuran ko. Pero walang katao-tao. Baka ka ako hindi naman siguro ito papunta sa akin. Pero nung paalis na ako sa lugar na yon, ay may naririnig na naman akong mga yabag na nakasunod sa akin. Paglingon ko ay wala namang tao. Dumaan muna ako noon sa isang tindahan at bumili ng makakain kong hapunan. Habang papalapit ako noon sa bus namin, ay nakita akong may nakaupo na sa upuan ko. Kaya nagmadali ako nung umakyat ng bus. Pagdating ko ng upuan ko ay walang tao doon. Bakante. Sobrang gutom na siguro ako at nakakakita na ako ng kung ano-ano nun. Pagkatapos kong kumain, ay agad nakaramdam ako ng antok. Wala pa ang katabi ko nun dahil mukhang sa labas sila kumain ng mga kasama niya. Mag-isa ko lang kasing nagbiyahe nun. Medyo napapahimbing na nun ang tulog ko nang maramdaman kong may umupo na sa tabi ko. Iniisip kong yun na ang katabi ko kaya tuloy lang ako sa pagtulog. Pero nagising ako nang makarinig ako ng mahinang bulong. Naramdaman ko pa ang malamig na hininga nito sa tenga ko. Pero ganun na lang ang gulat ko noon dahil wala akong katabi. Napatingin pa ako noon sa buong bus kung andun ba ang katabi ko at baka tumayo lang ito. Pero wala ito. At nang tingnan ko sa labas ay nandun siya sa may tindahan. Hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako ng mga oras na yon. Malamig pa naman at dim lang ang ilaw. Halos tulog pa ang mga kasama kong pasahero. Binaliwala ko na ang naramdaman kong kilabot noon at pinilit uling makatulog dahil antok na antok ako. Kasarapan na ng tulog ko noon nang maramdaman kong parang may dumamping malamig na bagay sa braso ko. Napapiksi ako at biglang tumayo. Sakto papunta na yung katabi ko sa upuan namin. Nakita niya yung takot sa mukha ko. Tinanong pa niya kung napaano ako. Sabi ko para kasing may humawak sa kamay ko. Wala naman daw tao sa likuran ko o sa katabing upuan. Doon na nga ako kinilabutan. Nagsimula lang naman ito nung umihi ako. Parang may sumunod na sa akin kung ano. Hanggang sa makasakay na kami noon ng barko ay hindi na nawala ang kilabot ko. Kahit madami akong kasama ay takot na takot akong makatulog noon. Maliban na lang sa bus dahil may katabi na ako. Hindi ko po alam kung nakakatakot tong karanasan ko simula nung na-stranded kami. Pero sa ngayon po, madalas na akong makaramdam o minsan makakita pa nga ng nilalang na di ko naman dapat nakikita. Sabi ng lola ko, mukhang mariit daw yung inihian ko. Dapat daw noon nagtabi-tabi po ako. Malay ko bang mapagtripan ako ng anumang nilalang na yon? Magandang araw po sa inyo. Meron po sana akong ibabahaging karanasan ko noong uuwi ako ng Tacloban. Kakatapos lang noon ng bagyong Yolanda at isa po sa pamilya ko ang nasalanta. Pero nakaligtas naman po sila. Nasira lang ang bahay namin. Ako nga po pala si Arlene. Nagtatrabaho po ako sa LRT station sa Pasay. Habang nasa airport po ako noon, ay eh, may nakilala po akong tawagin na lang natin sa pangalang Jean. Mabait si Jean at agad ko siyang nakapalagayan ng loob. Palakwento siya at napag-usapan nga namin ang tungkol sa mga nangyari nung nagdaang bagyo. Nabanggit din niya sa akin na manggagamot daw ang lola niya at may third eye daw siya. Naikwento din niya na ang boyfriend niya daw ngayon ay namatayan ng dating asawa sa batang edad. Maya-maya nun habang nag-uusap kami, ay bigla siyang natahimik. Tinanong ko kung napano siya. May napansin lang daw siyang dumaan pero hindi niya daw maaninag ang mukha nito. Tinanong ko ulit siya kung multo yon. Ngumisi lang siya. Mga ilang minuto pa ang nilagi namin nun sa waiting area nang ideklarang cancel lahat ng flight namin. Malayo pa naman ang biyahe ko nun. Ganon din si Jin at pinasya niyang magpalipas na ng gabi sa airport. Buti na lang at may dala ako ng malaking shawl. Ginawa ko yung kumot dahil sobrang ginaw talaga sa loob ng airport. Kainis pa dahil wala man lang pakain nun. Magkatabi kami nun ni Jin na nakasandal sa isang sulok. Panay pa rin ang kwentuhan namin. Pampalipas lang ng oras at para na rin antukin kami. Tanda ko pa noon na nagtatawanan kami. Tapos bigla na lang siyang napamura. Sabay pumikit siya at inilayo ang tingin nito sa likuran ko. Kinilabutan ako noon at napasiksik sa kanya. Napamura ulit siya noon at biglang nagsalita ng, Tara, kain muna tayo. Sabay tayo niya at hila sa akin. Nang makalayo na kami doon sa pinaglatagan namin, may sumusunod daw sa kanya na mabigat daw sa pakiramdam. Parang malungkot daw Oo, oh, may galit ang naaninag niyang multo. Ayoko talaga maniwala nun. Dahil imposible sa ganong kataong lugar ay may multo pa. Mukhang matagal na daw na nandun yung multo. Hindi pa daw airport yun ay parang nandun na ang multo. Hindi daw talaga niya maaninag ang mukha ng mga nakikita niya. Pero nararamdaman daw niya ang enerhiya nito, kung positibo o negatibo. Bumibigat daw ang pakiramdam niya kapag negatibo. Nagyaya siya nung magbanyo at nagayos na rin kami noon ng mga itsura namin sa salamin. Katakot-takot na mura ang narinig ko sa kanya. Ba't hindi daw kami nito nilulubayan? Mukhang ako daw ang sinusundan nito dahil sa akin daw ito dumidikit. Talagang napayakap ako nun sa braso niya. Niyaya na niya akong lumabas nun ng banyo dahil ang sama daw ng tingin sa akin ng multo sa salamin. Nagtaka pa siya dahil mas malinaw daw niyang nakita ang itsura nito sa salamin. Tinanong pa ako nito kung may utang daw ba ako sa babaeng yon na dinabayaran. Natawa na lang ako noon pero kinikilabutan pa rin ako. Saka ko lang noon naalala Sir Van na bago pala ako tumuloy noon ng airport ay may dinaanan akong lamay. Nanay yun ang kasamahan ko sa apartment. Nagpaalam na rin ako sa kanya noon na uuwi. Pero hindi ako nakapagpagpag at tumuloy na ako ng airport. Di ko naman inaasahan na may stranded kami noon ng isang gabi sa airport. Bakit nakilala ko pa si Jean? Di ko tuloy makalimutan ang mga pinagsasabi niya noon. Pero hindi naman siguro yon nanay ng kaibigan ko. Baka matagal na talagang nagmumulto yun doon. Naging maayos naman ang biyahe namin. Pero simula noon ay palagi na kaming nag-uusap ni Jean. Nabanggit pa niya na nakasunod pa daw sa akin ang multong yon hanggang sa umakyat na ako ng eroplano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang John Mar. Nangyari lang ang karanasan kong ito noong nasa Pasig pa ako, taong 2005. Buwan ng December noon, nang magbakasyon ako sa pudar ng girlfriend ko sa Pasig. Taga Nueva Ecija pa kasi ako at talagang nag-live at bumiyahe ako para lang doon. Napag-usapan namin na magpapasko akong kasama sila. Ang girlfriend ko at ang lola niya na kailan lang din niya nakasama. Mag-isa na lang daw kasi sa buhay si Lola Pina. Ang girlfriend ko lang na si Sasha, ang nag-iisang apo niya na nagmagandang loob na samahan siya. Matanda na kasi talaga si Lola Pina. Nasa 80 na kung hindi ako nagkakamali. Nakakapaglakad pa naman at malakas pa. Pero syempre, kailangan ito ng kasama. Lalong lalo na sa araw ng Pasko. December 18 ako dumating sa bahay ng lola ni Sasha. Masasabi ko na masyadong malaki ang up and down na bahay nila para sa kanilang dalawa lang. Wala na kasi yung iba niyang pinsan Tsahin at Chuhin. Base kay Sasha, bigla na lang daw nagsilayasan ng hindi nagsasabi ng dahilan. Maganda ang bahay ng lola niya. Kahit na may kalumaan na, malinis din at talagang alagang-alaga. Wala naman akong problema sa pananatili doon. Komportable naman ako sa lugar kasi nga hindi dugyot ang paligid. Ang problema ko lang talaga ay ang lola ni Sasha Noong mga time kasi na yon, ay pumasok pa si Sasha sa trabaho. Bale, panggabi siya sa Urban. Call center agent kasi siya. Naiiwan lang ako mag-isa at ang tangi ko lang kasama ay si Lola Pina. Sa tuwing kaming dalawa lang sa bahay, ang dami niyang ginagawang kakaiba. Bigla na lang siyang magtitirik ng maraming kandila sa madaling araw. Minsan gigising ako, akala ko nasa simbahan ako eh. Tapos, may time din na umiiyak si Lola Pina habang hinahalikan yung paa ng rebulto ni Jesus. Yun ang nag-iisang rebulto na meron sila at nakalagay pa talaga sa sala. Isang beses, nang magising ako bandang alas tres ng madaling araw, naabutan ko si Lola Pina na taimtim na nagdadasal. Pero nang maramdaman niya, ay bigla siyang lumingon sa akin. Kasalanan ang ginagawa niyong dalawa. Ikaw at si Sasha, makasalanan kayo. Habang maaga pa, maghiwalay na kayo bago pa magalit sa inyo ang Panginoon. Hindi ko malaman kung anong kasalanan ang tinutukoy niya. Wala naman kasi akong matandaan na may ginawa kaming mali. Ah, Lola, wala naman po kaming ginagawang masama. Sabi ko na lang sa kanya. Kasalanan ang ariin ng katawan ng isa't isa kung hindi pa kayo mag-asawa. Dahil sa ginawa ninyo, pagbabayaran nyo ang kasalanan na yon sa Panginoon. Isa sa inyo ang dapat sumama sa akin sa kanyang kapanganakan. Hindi ko na maintindihan kung anong pinagsasabi ni Lola Pina. Inayaan ko na lang siya kasi ang sabi ni Sasha sa akin, may mga pagkakataon talaga na parang nababaliw ang lola niya. Dala na raw kasi yon ng katandaan at dahil na rin sa sobrang pagkahumaling sa pagdadasal. Kinuwento ko kay Sasha ang nangyari. Humingi lang siya ng paumanhin pero noong mga araw na yon ay iba na rin ang pakiramdam ko. Lalo na nang simulan na ni Lola Pina na padasalan si Sasha tuwing umaga. Sabi ni Lola Pina sa amin, dinadasalan niya si Sasha para hindi raw parusahan ng Diyos. Kahit si Sasha eh nakikisakay na lang din sa trip ng lola niya. Sa halip na ma-enjoy namin ang paparating na Pasko, nababahala lang kami sa mga kinikilos ng kanyang lola. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang bisperas ng Pasko. Nagpaalam kami pansamantala sa lola ni Sasha para mamili ng mga lulutuin. Magaan ang pakiramdam namin bago kami umalis. Himala kasi na ang aliwalas ng mukha ni Lola Pina. Ang sincere ng ngiti niya noong ihatid niya kami sa gate. Sa ilang araw nakakaiba ang kinikilos niya. Yun ang unang beses na wala siyang binanggit tungkol sa lagi niyang sinasabi. Ang di umano'y parusa ng Diyos. Noong nasa mall na kami at namimili, napansin ko na lang na may tumutulong dugo sa mata ni Sasha. Akala ko noong una ay natusok ang mata niya o kaya naman ay may sugat siya. Nang mapansin kami ng gwardya, ay dinala niya kami sa klinik. Pero pagdating namin doon, wala naman kaming nakitang sugat. Parang lumuha lang talaga si Sasha ng dugo. Nagmadali na kaming makabalik sa bahay nila. Bigla rin kasing kinabahan si Sasha sa hindi niya maintindihang dahilan. Pag uwi namin sa kanila, bumungad sa amin ang rebulto ni Jesus na lumuluha ng dugo. Dali-dali kaming nagpunta sa kinaroroonan ni Lola Pina Nakalak pa ang pinto ng kwarto niya kaya napilitan na kaming sirain ang doorknob. Nang mabuksan na namin ay halos mahimatay si Sasha sa aming nakita. Si Lola Pina nakapako sa dingding. Yung forma niya ay parang katulad ng forma ni Jesus sa krus. Tumawag agad kami ng mga pulis. Inimbestigahan nila ang nangyari. Wala naman silang nakitang force entry sa bahay, kaya malabong nalooban kami. Wala rin namang nawawalang gamit. Kung sakali mang may magnanakaw, makikita naman yon ng mga kapitbahay dahil ang daming tao sa labas. Ilang araw pa ang nakalipas dahil sa ginawang imbestigasyon ng mga pulis ay nalaman namin na si Lola Pina pala ay may karelasyon na isang batang pare. Ang pare na sa simbahan lang din nila nagseserbisyo. Ayaw man namin itong isipin pero pakiramdam namin Si Lola Pina ang pinarusahan ng Panginoon dahil sa kanyang pagiging imoral. Dahil sa trahedyang nangyari sa lola ni Sasha, naging madilim at nakakakilabot na kapaskuhan ang sinalubong namin. Good evening, Sir Bana at sa lahat na rin ng inyong taga-suporta. Kilalanin nyo na lamang akong Jacqueline. Ikukwento ko lang po ang karanasan namin noong Pasko. Sa katunayan, noong 2020 lang ito nangyari sa probinsya namin sa Bacolod. Dayo lang talaga kami sa probinsya na yon. Sa Maynila na kasi talaga ako lumaki. Pero dahil may reunion ng pamilya namin sa probinsya, sumama na rin kami ng asawa at anak ko. Total, Pasko naman nun. Para na rin maipakilala ko sa iba naming kamag-anak ang napangasawa ko, si Edgardo. Kalahati yata ng street, puro kamag-anak namin ang nandoon. Kaya kilalang kilala talaga ang angkan namin. December 25 ng umaga ay nag-aayos na kami ng mga tent para sa party. May exchange gift din kasing magaganap. Siyempre kasali kami ng asawa ko at pati na rin ang anak ko. Mga bandang alas 4 ng hapon ay nakapagbalot na kami ng regalo. Maya-maya lang ay napansin kong nawawala ang anak ko, si Aldrin. Nang mahanap ko siya, ay may hawak na siyang maliit na halaman na nakalagay din sa paso. Nang tanungin ko siya kung saan galing ang halaman, tinuro niya yung bata na naglalakad na palayo. Madungis ang batang yon at talagang at talagang maitim. Napansin ko na yung batang yun ay may dalang regalo. Inamin sa akin ni Aldrin na nagpalitan pala sila ng regalo ng bata. Nainis ako nung mga sandaling yon. Yung binigay niya kasi sa bata, yun dapat ang regalo niya para sa party. Napalo ko tuloy si Aldrin nang wala sa oras. Inis na inis ako kasi halaman lang ang pinalit sa kanya ng bata. Yung halaman pa ang liit. Sinabi ko ang nangyari sa mga pinsan ko. Sinubukan nilang hanapin yung batang yon pero hindi na nila mahanap. Napapailing na lang ako habang pinagmamasda ng halaman. Kakaiba yung halaman, Sir Van. Yung dahon niya kulay silver. Lalo na kapag natatamaan ng liwanag. Natapos ang exchange gift nang walang natatanggap ang anak ko. Pero sa lahat ng batang walang natanggap, siya lang yung masaya. Hindi ko alam kung bakit. Basta noong nasa kwarto na kami, nakatitig lang siya sa halaman. Pangiti-ngiti pa nga eh. Akala lang namin ay ganon dahil mahilig siya sa halaman. Kaya kahit papano eh natuwa na lang kami. Kaso nang matutulog na kami, naririnig ko si Aldrin na may kinakausap. Napabangon naman ako kasi akala ko kalaro niya ang isa sa mga pinsan niya. Pinuntahan ko si Aldrin at naabutan ko siya sa hagdanan. Kinakausap niya yung halaman niya. Nang tawagin ko si Aldrin, kinabahan ako nang makitang kulay itim yung lahat ng mata niya. Makailang ulit akong pumikit sa pag-aakalang nananaginip o namamalikmata lang ako. Nang tingnan ko si Aldrin ay bumalik na rin sa dati ang mga mata niya. Dinala ko agad siya sa kwarto namin at iniwan ko ang halaman sa hagdanan. Napansin ko agad yung braso niya. May mga bakas ng maliit na daliri doon. Tapos meron din siyang mga pasa sa likod na hindi ko alam kung saan nang galing. Diyos ko anak, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka may mga ganito? Nagising na rin ang asawa ko dahil sa lakas ng boses ko. Naglaro po kasi kami ni Ririn. Sabi ng anak ko. Sinong Ririn? Tanong ko. Yung nasa halaman po si Ririn. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Pareho kaming hindi pamilyar sa pangalang binanggit ni Aldrin. Sandali kong iniwan ng mag-ama sa kwarto. Lumabas ako para i-check kung ano nga bang meron sa halaman na yon. Pagdating ko doon, ay wala naman akong napansin na kakaiba bukod sa dahon. Pero nang hawakan ko yon, ay nakaramdam na agad ako ng panlalamig. Naninikip ang dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Pagtingin ko sa likuran, may nakita akong isang bata na mahaba ang tenga at matulis ang dulo ng ilong. Mahahaba ang mga daliri at yung mata niya ay itim lahat. Sa takot ko ay napasigaw na lang ako. Hindi ko na rin nakontrol ang sarili ko. Kaya nadulas ako at dumiretso sa baba ng hagdanan. Bago ako mawala ng malay, Nakita ko pa yung bata na nakaupo sa taas ng hagdanan. Nakakatakot yung ngiti na pinapakita niya. Nagising ako mga tanghali na. Kalmado na ako noong oras na yon. Naikwento ko sa mga kamag-anak ko ang totoong nangyari. Ikinagulat nila ang mga sinabi ko dahil yung nilalang daw na nakita ko ay isang uri ng engkanto. Nabahala naman kami dahil base sa mga matatanda Pagmamayari ng isang engkanto ang halaman. Ang engkanto na kung saan ay mga bata ang pinupuntirya. Bago pa may mangyaring masama sa anak ko, nagpasama ako sa mga kamag-anak namin. Gabi nang umalis kami ng bahay para itapon yung halaman. Pumunta kami sa hanging bridge doon. Inilaglag namin ang maliit na halaman. Buong akala namin ay wala na ang engkanto. Nagkukwentuhan pa kami noon habang papauwi na. Nagulat na lang kami nang makita ko na naman ang engkanto sa halaman. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Nagsitakbuhan kami palayo doon. Pero pag uwi namin, doon nilagnat ang isa sa mga pinsan ko. Mabilis na lumala yung lagnat na anong gabi lang din na yon. Halos hindi na nga siya makahinga. Nangingitim agad ng daliri niya. Tapos putlang-putla ng katawan. Walang nakakaalam sa mga kamag-anak namin kung ano ang gagawin. Mabuti na lang ay nagsabi ang anak ko ng paraan. Nakausap niya raw kasi ang engkanto kahit wala na yung halaman. Pagagalingin lang daw yung pinsan ko kapag nagbigay kami ng regalo. Kumbaga parang exchange gift ang nangyari. Bumalik kami ng hanging bridge at naglaglag kami ng kahit na anong regalo. Umuwi rin kami agad. Laking pasalamat namin ng unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ng pinsa namin. Kinabukasan din ay hindi na ako nagsayang ng panahon. Nagpasya kaming mag-asawa na umuwi na lang. Dahil pakiramdam namin pag nagtagal, hindi lalayuan ng engkanto ang anak ko. Tatlong araw nang makauwi kami Nabalitaan namin na may tumubong halaman sa likuran ng bahay ng pinsan ko. Hinayaan na lang nilang lumaki ang halaman na yon sa takot na baka nandoon na naman ang engkanto. Magandang hapon po sa inyo, Sir Bana lagay nyo na lang akong kali. Hindi pa rin nabubura sa alaala ko ang nangyari noon. Buwan ng December nang magsimula na akong magtanong-tanong sa nanay ko kung sino ang mga ninang ko. Siyempre, 13 years old pa lang ako noon. Kaya talagang sinulit ko na habang pwede pa akong mamasko sa mga ninang at ninong ko. Sa kasamaang palad, lahat ng ninang ko ay nasa Maynila na. Mula kasi nang dumami ang trabaho sa Maynila, ay nagsialisa na sila ng masbate. Pero meron daw akong kaisa-isang ninang na nandoon pa rin sa probinsya namin. Sa katunayan nga, dalawa raw kami ng kapatid kong bunso na inaanak ng ninang ko na yon. December 24, alas tres ng hapon, nang magpaalam kami kay mama na mga ngaroling lang. Dahil matumal ang karoling namin, naisipan namin ng kapatid ko na si Rita na puntahan ng ninang namin. Nagkataon kasi malapit na kami doon. Alas 6 ng gabi nang puntahan namin si Ninang Jo. Sakto naman na noong dumating kami doon ay nagluluto na siya ng pagkain. Sa totoo lang Sir Van, hindi ko naman talaga kilala si Ninang Jo. Ang sabi lang ni Mama, Ninang daw namin yon. Hindi ako pamilyar sa kanya. Mas pamilyar pa sa akin yung mga ninong at ninang ko na nasa malayo. Tinawag agad kami ni Ninang Jo at pinapasok sa bakuran niya. Medyo nahihiya pa kami noong una pero nang maramdaman namin na mabait naman siya ay naging kampante kami. Sa mga oras na yon ay nalibang na kami sa pagluluto ni Ninang Jo. Hindi na namin namalayan na alas 9 na pala ng gabi. Sa ilang oras namin doon, nagtaka ako kasi wala man lang kasamang iba si Ninang Jo. Nang tanungin naman namin kung nasaan ang pamilya niya ay ngumingiti lang siya. Nang maluto na namin lahat, ay inihain na rin ni Ninang sa lamesa yung mga pagkain. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang ihip nun, Sir Van. Makailang ulit ko kasing nahuli si Ninang Jo na medyo nakakailang na yung tingin niya. Makahulugan ang tingin niya, nakaba ang dulot sa akin. Nagpaalam na ako kay Ninang Jo na uuwi na kami. Pero pinigilan niya kami. Nagdrama pa siya na wala siyang kasamang magpasko. Sinabihan ko naman siya na pumunta na lang sa bahay para magkakasama kami. Pero ayaw niya pa rin. Ayaw niyang iwan ang bahay niya. Lumakas na tibok ng puso ko nang makita kong biglang isinara ni Ninang Jo ang pinto. Nagsisimula nang maging aligaga ang mga mata niya. Maya-maya pa ay may inilabas na si Ninang Jo na isang bilao. Akala ko ay normal na pansit lang yon. Pero kinilabutan ako nang mapansin kong gumagalaw ang nasa bilao. Mga bulating itim. Ito ang specialty ko mga anak, sabi ni Ninang Jo. Pagtingin namin sa mukha ni Ninang Jo, para bang nagiging kulubot ang mukha niya. Kalahating oras na lang, kumpleto na Noche Buena ko, sabi pa ni Ninang Jo habang nakatingin sa amin na may nakakatakot ng ngiti. Nagmamakaawa na kami kay Ninang Jo noon na pakawalan kami. Tinawanan niya lang kami. Dumakot siya sa bilao ng uod na itim, sabay kinain niya. Halos takasan ako ng bait nang lagyan ni Ninang Jo ng uod at bulating itim ang plato namin ng kapatid ko. Pinipilit niya kaming kumain. Nang tumanggi kami sa gusto niya, Napansin kong nag-iba ang kulay ng mata niya. Bigla na lang namula. Tapos naglalaway-laway na rin siya. Ibang-iba na sininang noong mga sandaling yon. Nakita ko rin na humaba na rin yung mga kuko niya sa kamay. Nadagdagan ng kulubot yung mukha niya. Kaya lalong natakot kapatid ko. Kumain na kayo. Samahan niyo ako sa Noche Buenang ito. Sabi pa ni Ninang John nagaralgal ang boses. Gumagapang na yung mga bulate palabas ng plato namin. Hinila ko na si Rita at dumistansya kami sa kanya. Tumayo na rin si Ninang. Naging kuba na siya noong mga sandaling yon. Pumuti na rin ang tuluyan ng buhok niya. Hinawakan niya kami ng kapatid ko at saka sa pilitang dinala ulit sa lamesa. Puwersahan niyang sinusubo sa amin ng mga bulate. Hinagat ni Rita sa kamay si Ninang Jo dahil doon ay nabitawan niya kaming dalawa. Nagsisisigaw kami ng tulong sa pagbabaka sakaling may makarinig sa amin. Ilang beses din naming tinulak ang pinto pero masyadong mahigpit ang kandado. Sa mga puntong yon, tuluyan ng pumangit ang itsura ni Ninang Jo. Bilugan ang malalaki niyang mata at mahaba rin ang matulis niyang dila. Sumagi na lang sa isip ko na aspang si Ninang Jo. Kaya mas lalo kaming kinilabutan. Pareho na kami ni Rita na naihi sa salwal namin. Lalapitan na sana kami ni Ninang Jo nang may marinig kaming sigaw ng mga lalaki sa labas ng bahay. Mas lalo pa kaming sumigaw ng saklolo para malaman nilang nandoon kami. Si Ninang Jo naman ay nataranta. Nagmamadali siyang tumalon sa malaki niyang bintana. Ilang saglit lang ay nawasak na ng mga lalaki ang pinto. May mga dala silang sulo at itak Narinig namin mula sa kanila na si Ninang Jo ang hinahanap nilang aswang. Nasagip kami ng mga lalaki. Ang kaso nga lang, hindi na rin nila nahabol pa si Ninang Jo. Nakabalik naman kami sa bahay. Umiiyak kaming nagsumbong kay mama kung ano ang mga naranasan namin. Maging si mama ay kinilabutan nang kumpirmahin ng mga lalaking naghatid sa amin ang nangyari. Nagtaka si mama kung sinong Ninang Ju ang pinuntahan namin. Kasi yung totoong Ninang Ju pala ay yung kausap pala ni mama noong umuwi kami. Hindi pala talaga si Ninang Jo ang napuntahan naming bahay, kundi nagpanggap lang at sinamantala ang pagkakataon na wala kaming alam. Nagdulot ng matinding trauma sa amin ang nangyari. Kaya mula noon, hindi na talaga kami nagtitiwala sa kung sino-sino lang dahil ang mga aswang pala ay kayang-kaya na mag-anyong tao para lang mambiktima.